Bueno, baixamos a música eh, Temos o último mm, Convidado, con, non? Convidado, bueno, o último non un dos mellores que temos, non? Ah, hombre. O poeta da Mariña Paco eh, Paco, Rivas. É que Paco non pode faltar aquí no programa E ademais este é o último programa do ano 2021, polo tanto, hai que felicitalo, hai que darlle as gracias por a súa colaboración e participación casi asiduo de, de cada fin de Eu semana. Eu xa sei o que che vai contestar. Bueno, vamos a decir boas tardes polo menos, viña. Boas, boas tarde, tardes, Paco. Paco que a mí xa me dá risa. Moitas gracias, moitas gracias, eh, sempre moitas gracias. Xa sei, xa sei que che dá risa, pero bueno, a ver, ese, eso chamase cumplimiento. No, eso, eso chamase morro. eso chamase morro. Me pa, meu pai dicía eso, cumplimiento. levar levar 20 e pico de anos así pola gente 30, 35 Levo 35. 35. Seré sí. moi bello ti. No, tanto non levo. Mi, sí, sí, dendo ano 86. Bótalle sí. conta. Madre mía. Sí, eu sei que daquela quen estaba de aí era era Ramón. Un tal Ramón, sí, sí. tal Ramón sí, López. Ramón, foi cando entrei eu. Sí, sí, sí, sí. E desde aquela, cada, cada quen que foi entrando, eu fui entrando tamén. É que eres imprescindible, Paquiño. <laughs> no, imprescindible non hai ninguén. Despois viñera Emilio, mira, acórdome, despois sí. viñera, despois viñera Xosé. Xo, e Xosefina. E Xosefina. Xosefina tamén, con Quique. E, sí. e despois, e despois viña Chestime, parece, non? Sí, sí, aí estiven, aí estiven. <laughs> bueno, sí, sí. aí andamos, eh, eh, de... Bueno, de, de feito, o que queremos é eso, pois que nos axudes a despedir o, o, o programa mm, sempre en Galicia, aquí na radio Eh, Cornella porque este é o último que temos deste ano. Pois hai, hai que hai que despedilo dicindo que, que, que cambien todas estas historias. Eso. Eh, que, eh, que cambie todos os políticos por outros diferentes. eh, <laughs> Ese xa é un pouquiño un chisqueño máis máis difícil. <laughs> que cambiamos, veñamos, pasemos dunha democracia a unha anarquía. Cumprir, cumpría. Eso sí que é certo. De verdade okay. que Claro que sí. Cumpría, cumpría mudar, eh, lo menos, a, eh, a forma de, de, de, de sí. facer as cousas aquí, me cajo. A ver quen se cree iso de que a democracia é o goberno do povo. Ah, sí. ah, ah. ah sí, sí. Xa, xa. Unha tal, unha tal revolución francesa dixo outra cousa, non? Sí, aquí estaban cabreados. estaban cabreados. E, e inventaron unha guillotina tamén, bueno... Sí, eh, bueno, aí, aí pasaronse un peliño, pero bueno. bueno, Aí pasaronse un peliño, pero bueno, a ver, ahora bromas aparte que... que eh, non proceso final de ano, que isto xa que nos fagan que nos fagan dicir as mesmas frases cada 12 meses eh, sí. eh, e felicidades e eh, comer as mesmas cousas e eh, e gastar o mesmo aínda que non teñas cartos eh, Ué, bueno, é, é terrible que nos móvennos como monigote e tanto que nos moven como monigotes igual Sí, sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, que, que, que, que todo o mundo, mundo vaya tomando conciencia Eu teño un irmão que eu teño un irmão que di que, bueno, dice, dice, ah, non comes turrón, dice, ah, por que teño que comer turrón? A ver, sí, por como digas ti? Digo, eu como si máis. Si me gustan as negras, son Rubén Torres. Claro. Y, <laughs> como dicía el dame claro. percebes dame langostas. <laughs> No. Claro. É como é como con todas as uvas, hai que dobar 12 uvas, porque porque unos ah. empresarios no, no momento oportuno claro. non tiñan non tiñan a que ya se inventaron esa historia esta. Eh... De, de tal, porque foi así. Claro. Mm. Pois agora, pois agora todo mundo ten que tomar as uvas. Se non tomas as uvas, es un bicho raro. Sí. Pois eu non tomo, eu non tomo nunca e con tanta tontería de ñam, ñam, ñam, que... Eu... e ademais para trajantarse, non? Que todo o mundo que todo o mundo esteña ben e eh, que, que eh... teñamos saúde, pero non porque sexa fin de ano. O fin de ano é en agosto, en maio, en setembro É... Eh, Exactamente. E, eh, e, pero cando chega cando, cando chega este, esta época, este momento, pois pues, os desexos de, de que mude un chisquiño a cousa sempre o temos, non? Hombre, Bueno, eu os desexos teñores. Sempre, non non fai falta que cheguen estas datas. Non, lógico. Home, claro. É que igual que o día de... Sí. O día do pai, que pasa? Que lle quero máis a meu pai o día que diga o corte inglés ou o día sí. que, que ou todos os días do ano. Sí, bueno, sí, sí, o día sí. da nai, o día das letras, o día de non sei que, o día do caramelo, o día de... Que va, hombre, hai que, hai que eliminar... O, o que ir eliminando os días de facer todo o mundo o que considera oportuno no seu momento sempre sempre que non lle faga daño a ninguén, que teña gusto, procurar ser feliz, procurar que ninguén te, te joda, nin te joder a ninguén, mm. Eh, e, e andando eh, claro o día sí, 31, como... o día 2 o día 1, o día 24 o día 25 sí, sí, sí. Que, o que non queira... a estas, estas, de, estas datas estes estas con estos, estes, todas estas cousas sí. prefabricadas a mí sí. máis que animarme agobianme Pois eh, eh, un poco, agobian, é un agobian. Eh, para ti, para ti, entonces empecen a familia, tens que vir a cenar, tens que vir, que estamos todos xuntos, hombre, que raro é, que non vou. <laughs> Que non vou para pelearme con meu cuñado como todos os anos. <laughs> No. Plantexamento, plantexamentos difíciles de, de, de sí. acougar entre todos, pero a verdade é que de verdad eh, eh, nós nós que, que intentamos levar as cousas un chisquiño de, de, con, con un chisquiño de sentido o que queremos é que as cousas o que non queiramos para nós non nos queremos por demais exactamente bueno, eh, non sempre <laughs> eh, non sempre eh, non sempre que, que eu, a veces, eu a veces non quero un, eu eh, que sei un plato de, de, de que sei, de chuletas eh, para, para o miro o veciño do, do lado e me eh, Exactamente. Que, que, o que non quero para min, obvio, se ven ben os demais. Eh. <laughs> o sea que non sempre é así, o que non quero para min, eu quero para os demais, depende. Como me dicía, como me dicía esta tarde cando viña pa aquí pa radio, eh, un señor que me viu e tal, e dicime, "Home, sei que eh, bueno, ahora como se haces con Nadal e tal, pois que o pases ben, que non sei que, enseñan e así estas palabriñas que se suelen dicir, que son xa feitas. Que máis non se dan conta do molesto que chegan. Agora que se chega a Nadal, que se chega. era o cando eh, se alonxe Nadal, non. E eh, logo. Entonces dixen eu, oixa, culla congelas para o ano que ven, eh? Non me varíes. <laughs> bueno, pois pues eso, que todo que todo eh, o mundo se xa feliz, eu pase ben agora, no brau, no inverno e eh, sempre. Exactamente. Que non pode ser que sempre hai momentos malos para todo o mundo, pero bueno. Home, iso é difícil que non ha, que non haxa algunha cousa un pouco difícil. O máis posible é que todos vayamos indo, non? Eso. Uh -huh e para, para dentro de, nada, de, de un pouco, xa estamos aí outra vez. Exacto, claro. sí, sí. Penso, penso que o día 8 xa comenzamos. Por eso digo que dentro de nadiña xa estamos aí. Xa estamos outra vez de volta. Sí, sí, sí. Exacto. Paco. A ver, a ver, si, a ver si é verdad que este ano vayan os reis. Ja, ja, ja. a ver que clase de reis, non? Ah, ah. Sí, vai. Sí, ah, es, ah, es, es, Casa de bueno. O, o mellor volve o que está lá en, en Arabia, Ese o mellor ben. Ese o mellor ben, pero si lle pagan. Senón no, hombre, se non, non ben. Claro. Encima, encima que encima que chorizou, quere vir si lle pagan. É que hai que, hai, hai que ter moito morro, eh. Eu, eu, eu vim o ano pasado aí abaixo a Melchor, Gaspar e Baltasar e non eran así. Non. No, era moito <laughs> máis desprendidos este, cara. <laughs> Por lo menos dabañes caramelos aos nenos. Claro, pero este, este encima de levar non sei cantos millóns, ou dicen, vai, <laughs> encima quere vir, pero se lle devolven a nómina. Home, claro. E ademais que nómina. Sí, pues sí, sí, que nómina. Ademais que nómina, claro. Sí, sí. Eh. 600 euros al mes, creo. Sí, más o menos. bueno, mm, bueno. bromas que ás veces tamén comprendan, non? Sí. Nesto vais a falar no, agora, no, nesta, nestas datas vais a falar. No, que, que, que, que, que máis dá que viñan tres que que viñan catro. Sí. Ah, non, porque viñan. Sí, pero que... Melchor Gaspar e Baltasar que lle poñan un camello e veñen tamén e andar. claro. Sí, que por ali debe haber moitos, por aquela zona onde está el agora. Escoita que che digo. Tamén os hai, tamén os hai por aquí. é <laughs> sin joroba, non? <laughs> Algún sin joroba. No, no, jor... Sin joroba, no, joroban, joroban. Vale, sin joroban. Sí, joroban bastante. Es que, coito, vos, dicíame, eh, nun chiste que me contaron ese outro día, dicíame que os reis hermagos que eh, de agora non, non, non debían ser como ardantes, eso de incienso o, o, e eh, eh, mirra, eh, e mirra e tal. E un bocadillo de chourizo de, de xamón, <laughs> hombre. O rapaz con incienso non se alimenta. Claro. Ese de xamón pata negra mellor. <laughs> É curioso como moita xente escribe estudiamos, limos aquilo de que nos metían a chola de, de pícaros, de, <laughs> sí. que traían a... Sí. pero sin saber o que era xa nos quedábamos co rollo, enseñaban as cousas así memorísticamente, sí. e aprendía lendando. <laughs> Exactamente. bueno. E, eu ainda me enterei outro día que a Mija era encarnada. <laughs> sí, eu, eu non sabía, ni sei para que sirve, sinceramente. Eu tampouco, non sei. Bueno. Por eso digo que, que estudiaba as cousas por pois estudiar. Nah, sí, bueno, sí. pero total, total a, a, os magos da igual, como son magos. Sí, eso, no, eso. eso. <laughs> eso es como, como o diviño que picaba na porta e di, <laughs> e dicio do dentro, dice, eh, dice allí, ¿quién es? E dice, vaya divino. e <laughs> este es igual. bueno. Pic... Eu os que petan na porta sempre lles digo para chamar a miña casa hai que petar cos pés. <laughs> Como? Que hai que petar cos pés. E logo, porque hai que traer as ocupadas. eso, <laughs> eso quere dicir que trae eh, trae algo máis que... No, <laughs> moi ben, moi ben. Si vou te visitar, ben, pero peta cos pés. É porque porque, porque as maus hai que las ocupadas. Si, si non, claro. non, dá ah, en fin. A ver, coa é isto contentolos polo es, en esta época por morno, polo morno non se pode ir pola vida sei que xa sabes Xulio en, en esta época en esta época con... ano tens que chamar pero coas mãos ocupadas eh, sí, che, chegarei aí con algunha centola e algunha nécora que para poder no Tolo xa teño bastante, non traigas pé. Teño bastante cos, cos vecinos, xa teño 4 ou 5 e chega me ve. Si si me ves con 100, si me ves chegas ti con 100 a maño. bueno, no, eu, eu, eu, eu te digo... Mira unha oferta, mil Sí, sí. Pero, oiche, pero nesta época é o que hai, non? Parece ser que cando se poden... No, nesta época hai moitos máis de 100. Hai 5, sí, tanto. Hay, en España hai 40 millóns. sí. Bueno, que escoita... Pero máis vale que todos teñamos un poquinho tolos, senón sí. porque eu creo que é a autodefensa. Sí, Se si non estuveramos un poquinho tolos estaríamos todos eh, jodidos da cabeza. E, tanto. Pois entonces un pouquiño hai que estar. Sí. sí. Vale. sí. Paco, que, que te agradecemos moitísimo a tu, as túas conversas eh, de fin de semana que sempre sí. nos arreglas e, eh, eh, nos, nos axudas a ter unha sonrisa que é preciso e, é, e é moi necesario. Non sei se cen tolos, pero oh, polo menos <laughs> algún, anécora sí que poida algún anécora poida chegar por aí. algún percebe, Bueno. A ver, pero se non engaio. que disfrute. pero sempre tampouco fai falla que traigades moitos. Que os coñezo eu por aquí polos arredores, sí. a patada. Vale. Hai percebes, hai bueno. solos, hai de todo. Dale. Millor, máis vale. vale. Exactamente. Sí. Recuerdos, recuerdos estamos perdidos. Sí. <laughs> Bueno, son moi perigosos. Que... Pois pues eso, que a ser felices, a disfrutar. Bueno, igualmente días, Paco. De, dentro de unos días xa eh, parolamos. Se vides por esta zona, xa espeche. Claro, é obriga unha visita, claro que sí. sí. Moitas grazas. Obviamente. Moitas grazas, Obviamente. Paco. Que, que, Veña. que pases ben, eh, eh Igualmente. vol, volvo, volvo a repetirche felicidade, felicitacións ainda que sexa como sempre esa sí, sí. esa sí. cuestión <laughs> eso un poquinho eh, eh, cuestionada, non? Eso. No, non é cuestionada, o que pasa que se o dís un día, dio todo. Sí, exactamente. Claro, no, no, eu sempre eu aos meus ointes cando remataba o programa sempre lles dicía a mesma frase. Mm. Eh, despedía o programa e dicía, bueno, eh, facede un favor, sedes. Pues, eh, eso, eso Pero que... non facía o día X, facía todos os É que, é que nos desexamos cada vez que rematamos o programa sí, sí, sempre o escribimos aí precisamente nas redes sociais e, eh, e tamén no noso blog sempre lle desexamos claro. unha feliz semana a todo o mundo, sí señor E se si podemos axudar, pois, pues, parolando aquí desde aquí, poñéndolles música, etcétera, etcétera, pois pues mira, que maravilla. Exactamente. Unha, unha aperta moi grande, Paco. Ben, igualmente. Hasta logo, igualmente, Paco. Hata, hasta ah, dentro de unhos días. Hasta o ano que ven. Veña, exactamente. Veña. Apertas. Apertas. Chao, chao. chao. Bueno, queridos ointes, vamos a despedir o programa con esta música que temos de fondo e tamén Mm, mm, dicirlles que non puidemos precisamente conectar con, con, con Beatriz Gusto que eh, tiñamos previsto pero estaba nunha conferencia eh, eh acabanos de decir aí ahora mesmo polo WhatsApp que, que, que, nos, que a disculpemos porque non puido ser alargouse precisamente a presentación que estaba a facer pero bueno, prométenos quizáis os xoves de eh, intentar. E eh, bueno, queridos ointes, con esta música despedímonos hasta o, o O ano que ven. O ano que ven, o día 8 estaremos aí que outra vez. Veña, que eh, sede felices, disfrutade destas festas e que teñades unha un entrada de ano novo perfecta. E volvo a felicitar, como non, a María José de Granier, aquí na calle Miranda, na rúa Miranda, como dicen, decimos Imos ali a tomar un café agora. Sí. Ven. Bueno, yo, eh, eu agora non podo tomar café porque estou convidado a unha... Pero iremos o técnico e máis eu. Vale. O noso técnico e máis eu imos a tomar eh, algo ali. Eh, eh exactamente. Al Granier pois, con María José. Bueno, pois igual nos achacamos ali nun momento. Eu... María José, que teñas unhas felices festas. Que ademais que llena máis ca unha ouriña para plegar, que, que la plega as nove. Veña. Así que, María José, buenas fiestas. He eh, queridos ointes, muy bien Igualmente. Así que a ser felices y hasta el día 8 de enero. teño pan que comer, nin viño para beber, nin teño donde dormir, máis rico non podo ser. Teño ouro, teño prata, teño calderilla e cobre De todo estou abundante, só de amores que estou por así como aire boa un bo pensamento hai nada escorrín caí na lama e pronto me levantei sacudín o meu capote conforme estaba querido papelito.